Evo, vjerovatno ste brojali dane, niste valjda toliko u gafletu. Mi smo već danas u prilici da se opraštamo sa prvom trećinom Ramazana, koja je Allahova Milost. Evo večeras ulazimo u Allahu magfiret. I ovo može samo gospodar, draga braćo. Gospodar može da nagradi bez ikakvog našeg učinka. I dadne bi gajri Isa bez ikakvog obrač, obračunavanja. I ovo je samo slučaj sa našim gospodarom. Nećete naći nikoga ostvorenja. stvorenja da nagrađuje u pola posla. A kamo li da nagrađuje bez ikakvog učinka? I ako ima pojedinaca nadiru la hukme lehu, onda na pojedinačnim pravilima se ne utemelji ništa. To su pojedinci. Ali osnova je da stvorenja ne nagrađuju osim sa velikim znojem. I kada se dobro posao završi, A pogledajte naše gospodara i pogledajte ove sezone i ovoga ibadeta. To je samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zato, draga moja braćo i cijene sestre, budite zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na počasti što ste muslimani. Sino sam imao jednog musafira ovdje koji nije musliman poznata ona kršćanska tvrdnja i oni vjeruju u Boga. I on kaže Allah čak i dogurao je u pogledu poslanika do Isale selam. A mi mu kažemo kada mi ne bi vjerovali u Muhammeda u Isale salatu wasalam ili bilo kojeg poslanika džaba bi nam naša vjera ne bi imali koristi od nje. Pa tebi je rekao ostalo samo još da priznaš Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, ali ne ide se, braćo, lako iz nevijeničke kože. Nije lako, osim kome, kome Allah olakša, pa volim sa ovoga časnog mjesta da otvori srce tom insanu i da nađe smira i ljepotu u islamu. On je već i kapicu bjelicu stavio i selam naziva jestam firula izgovara, ali od toga ništa nema koristi dok god pravi kod ne ukuca i ne kaže la ilaha illallah nema drugog božanstva osim illallah osim Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan abduhu wa rasulu a da je muhammad sallallahu alaihi ve selleme Allahov rob i Allahov poslanik draga moja braćo ovo je velika sezona pa ne nemojmo da nevarni u njoj budemo, maksimalno se potrudimo da na svim poljima i u svim segmentima ove dobrote nešto tamo za Hiratski Rusak pripremimo. Inako je kratan period između teravije i sabaha, pa ako može i tu da ištihadi, da što manje spava, jer će doći vakat, a to je zadnja trećina, I to dobro zapamtite. Gdje su noći bolje od dana? Vol feđri vole jeli na ašr. Tako mi zore i deset noći. Pa je deset zadnji noći najbolje noći u, u godini. I te su noći bolje i od dana. Samo nisu od prvih deset dana do hidžeta. Pa se pripremajmo da u zadnjoj sezoni budemo maksimalno budni i da poberemo što god možemo više od dobra. Jer, draga moja braćo, mi ne znamo Ola tedri nefsum mada teksibu hada. Čovjek ne zna šta će sutra uraditi. Ola tedri nefsum bi ej erdin tamut. I ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Pazite, ne zna u kojoj će zemlji umrijeti a onda je priče da ne zna kada će umriti. Zato, draga moja braćo, smrt nam je bliža od naši kragni, od žile kucavice, pa se pripremajmo, a u smrti nema pravilnika da prvo umiru stari, pa onda mladi, ili prvo siromašni, pa onda bogati, ili prvo manje pametni, pa onda pametni, ili prvo ugledni, pa onda manje ugledni, na pozicijama ili potlačeni, tu nema pravila. Nema tu pravila osim pravilo koje Allah postavio. A to je voleju ahir Allahu nefsen i da džae eđeluha. Neće Allah nikome dati sat vremena kada mu eđel dođe. Pa zato molim Allaha tabarakevo ta'ala da ova velika sezona bude velika medresa za naša prsa, da se što bolje odgojimo, kao kako mi i tako naš ummet, koji jedino može iz ovoga čorsokaka izaći, kada se istinski za Allahovo uže uzme. Vidjeli ste kada se polovično za Allahovo uže uzme, šta se dešava od jednog od predsjednika do zatvorenika. Trebalo bi da bude obratno, od zatvorenika do presjednika. Ali Allah neće pomoći osim vjeru koja je samo radi Allaha Đelešanuhu. In tansurullah il surkum voju tebit akadamekum. Ako Allaha pomognete, Allah će vas odmah pomoći. Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin. Allahu je obećanje da će pomoći mu'mine koji hoće islam, ne demokratiju i komunizam i druge zablude takve će Allah pomoći. I za ne vidite da je rat od Adem alaihissalatu wassalam i trajeće do sudnjega dana protiv nosioca istine, ali ni Allah pomaže. A nevijenici, nevijenici stalo budu razočarani i u džehennem strovaljeni, a prije toga i metke svoje potrošili. I nikakvo hajra nisu vidjeli. I opet će u džehennem biti strovaljeni, a vjernici uvijek u dvije pobjede imna nasru au imna šahade. Ili pobijene na Dunjaluku pa uspostavljaju red. I žive u blagostanju Islama. Ili šehide, a to je najveća i najbolja nagrada. Mi ćemo danas uz Allahu Tebareke Votala pomoć govoriti o jednom velikom šehidu. O jednom velikom junaku Islama. O čovjeku koji je zemljom hodio, a džennet mu obećan o velikom Ali radijallahu ta'ala anhu, sinu Abdulmutalibovom, Amidžiću Rasula sallallahu alaihi ve sellem, koji je upravo šehidio 12. Ramazana 40. godine po Iđri. Mi samo nastavljamo ciklus hudbi gdje govorimo o ljudima koji su hodali po Dunjaluku a imali vize za džennet. Danas se govori o nemoralnim ljudima. I o ljudima koji, kada bi gledali pravilnik normale nekakve, ne bi se smili spomenuti ni pod raznu. Zbog svog nemorala, zbog svoje oholosti, zbog svoje škrtosti, zbog svojih pokvarenosti, takvi ljudi kao što se šeita ne spominje osim u obliku proklinjanja, i Firaun u obliku ibreta i Karun i Haman kao oblik poniženja oni koji nos dignu visoko. A mi muslimani do sudnjega dana ćemo govoriti o velikanima. O ljudima koji su historiju zlatnim slovima pisali. Oni i oni koji slijede do sudnjega dana. I jedino se mi možemo ponositi sa junaštvom. Četnici se ponose sa Dražom Mihajlovićem. Nije junak onaj koji se življava na hajduči i silazi po noći i krade i pljačka i ubija žene i djecu. Junak je kao Alija radijallahu ta'ala anhu koji je kao mladić izašao i izazvao najhrabrije na bedru i u drugim bitkama. To su junačine. To su junačine. I o takvim junacima valja pričati i moralno je pričati, a nije o kakvim kukavicama koje neko lažno uzdiže i u kojima nema nikada ponosa. Ali eto kaže, ravnogorski pokret zagovara ponos i jedino ga mogu naći u islamu. Ako prime islam, samo brade o peru dobro, ne trebaju i brijati. I dalje mogu o velikanima govoriti, i o velikim vitezima, ali ne više o Draži Mihajloviću, nego o Ebu Bekru, Omeru, Osmanu, Hamzi Ali i velikanima ovoga ummeta. Mi zagovaramo ponos i jedino se tu slažemo sa njima. Samo oni uzižu lažne ljude i nema ponosa osim u islamu, kao što kaže Omer radijallahu ta'ala anhu. Mi smo narod koga je Allah uzdigao islamom. Pa ako budemo tražili ponos u bilo čemu drugom, ponizit će nas Allah subhanahu wa ta'ala. Ko vam učini dobro, zapamtite, nagradite ga. Uvel ihsanu illa ihsan. Na dobročinstvo uvijek treba uzračati dobročinstvom. Tako je uradio Resul Islama Muhammed sallallahu alaihi sallam. Znajući da je njegov amidža Ebu Talib, otac Ali je radijallahu ta'ala anhu, puno se žrtvovao. Bio među najvećim donatorima i pomagačima Rasula sallallahu alejhi ve selleme, a umro kao nevjernik. Branio Rasula sallallahu alejhi ve selleme i nisu mogli mušnici sve svoje planove hrđeve sprovoditi dok je Ebu Talib bio živ, a on i dalje nevjernik. Pa se revanširao Rasul sallallahu alejhi ve selleme na ovo dobročinstvo tako što je uzeo svoga Amidžića Aliju radijallahu ta'ala anhu, doveo ga u svoju kuću i on se brinuo za njega i o njemu, a Ebu Talibu to dozvolio. I tako treba čovjek uvijek u životu, da nikada ne bude parazit, da je samo njemu, nego insan treba da na dobro uzraša dobrim. Pa u salamu, kada ti neko kaže salamu alaikum, ti uzvrati još bolji. وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِعَحْسَنِ مِنْهَا اُرُدُّهَا Kada budete poselamljeni, još ljepše uzvratite ili istom vjerom. Djeca znaju šta je istina. Ali je radijallahu ta'ala anhu odgaja se u kući Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Posmatra šta to radi Allahov poslanik. Tako i naša djeca nas posmatraju. Pa ako vidije da smo mi šeitani kauboj u, kuće, u kućama, imat ćemo i mi sutra kaubojske filmove u svojim kućama. A ako vide moral, stid i takvaluk u kućama, djeca su kao papir koji trpi ono što se na njemu piše. Pa je ovaj mladi mali dječak sa nepuni osam godina primijetio da Resul sallallahu alaihi ve selleme skrušeno s nekim razgovara. A i njegova žena Hatidža skrušeno iza njega stoji. Stoje na kijamu, stoje na ruku, idu na seždu. Pa je počeo kao čisto stvorenje da se zanima šta je to. Pa je brzo shvatio da je Allah subhanahu wa ta'ala počastio ovaj ummet, počastio Rasula sallallahu alaihi wa sallame sa poslanicom i da je islam svako dobro i za odrasle i za, i za djecu. Pa je primio Ali radijallahu ta'ala anhu islam sa osam godina. Zbog tog odgoja u kome se on nalazi u kući onoga koji zna šta je ustrajnost i strpljenje tako i Alija radijallahu ta'ala anhu postaje primjer ustrajnosti i strpljenja, iako je dječak kome mi danas djeci sa osam godina, ako im ne kupimo ono što im um padne, to je belaj, sve će naopako um prevrnuti. A pogledajte ovoga dječaka od osam godina, vidjet ćete u kakve on sve projekte poslanika sallallahu alaihi veselene ulezi, gdje se glava može izgubiti, i gdje i hrabrosti ima, ima mjera. Okrutnost nepravednog bojkota. Do sudnjega dana, draga moja braćo, i pojedinac i skupina, kada se prihvate pravo puta, bit će odricanje. Ljud će te ignorisati, proganjati, zatvorati, ubijati, ako budu mogli. I ovo je parola nevijednika do sudnjega dana, neće se promijenuti. Pa tako i Resul sallallahu alaihi ve selleme sa tom malom skupinom vijednika biva izoliran u po meke. Ne u po Bosne gdje možeš da paseš biljke koje su ljekovite i bereš plodove sa razni vočki i piješ izvorske vode gdje se god okreneš nego u jednoj dolini Mekanskoj, u kojoj nije dovoljno lista bilo, ni dovoljno drveća. Valjalo je tri godine trpiti ovu izolaciju od Kureševića. Draga moja braćo, kame bi se smilovao na vapa i plač djece, na glad i na žeć, ali se nije smekšalo nevjedičko srce u Mekinu. Tri godine izolacije u kojoj se nalazi ne samo Allahov poslanik i neke ljudine koji to mogu podnijeti, nego i žene i djeca. I ovo je ibret nama. Ako budemo ustrajni i odgojeni, moćemo podnijeti tempo ovi iskušenja i ono što dolazi. Ako budemo obmanjeni, razmaženi i kao nojevi da nam sve mora biti na dohovat ruke, onda ćemo zbog svojih strasti ili zbog svojih predrasuda šubuhata morati se sa ovoga puta skloduti. Pa i Ali radijallahu ta'ala anhu, kao dječak koji još nema ni 12 godina, trpi sve ove tegobe, zajedno sa malom šakicom, malom šakicom muslimana. I onaš to ima svoje granice. Samo što su muslimani izašli iz ove izolacije. Nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve selleme da ostavi najbolji komad zemlje i ode u sigurnu Medinu i tamo započne novi život sa puno više slobode, nisu nevjednice zadovoljili što ostaje savi metak u Mekinu eto nećete više imat problema sa anamo kakvim muslimanima, sad ćete, kako vi kažete, rahat moći Evropsku uniju i rahat ihnuti. Međutim, nevijenici i dalje rade projekat. Htjeli su da iskoriste priliku da poslanik Ali Salatu Veselam ne ode živ iz Mekke, da bude ubijen. Pa je Resul Ali Salatu Veselam obaviješten objevom zadužio Aliju radijallahu ta'ala anhu, mladića koji još nema 12 godina, da dođe i da legne u njegovu postelju i da vrati sve emanete koje je čuvao Resul sallallahu alaihi ve selleme, jer su mu prije vjerovali, zvali ga sadikul Amin, iskren i povjedljiv. Od tije emaneta je trebao vratiti emanete ljudima koji su možda u projektu, da ubio Allahu a poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Sad razumijete da i hrabrost imaju granice. Dječak sa 12 godina preuzima, draga moja braćo, ovaj emanet. A mi danas vidimo ljude sa 50 i 30 i 40 godina, tako mi Allaha, zaslužuju da stave lagu ko ono malo dijete usta i da dudlaju. Ponašaju se kao djeca. Tako su neozbiljni i to im svjedoče i njihove žene, i njihova djeca, i njihov komšiluk. I nažalost, mi imamo takve braće u našim redovima, koja nisu baš pozitivan primjer u pogledu lijepog predstavljanja Islama. I zato ćemo svi biti odgovorni kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer ljudi ne znaju u šta ste ubijeđen, to je gajib ali gledaju tvoje postupke i tvoje muamelate, pa ako tu budeš položio, raspitivaće se on gdje je gospodar, kakva su njegova svojstva i kako se zovu njegova lijepa imena. Kada je Ali radijallahu ta'ala anhu obavio ovaj emanet i on se uputio u pravcu Hidže i ošao u Medinu, kada ga je ugledao u Medini Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, obradovao se kao nikad do tada i pred tolikim ensarijama i muhađinima rekao evo mog brata Ali je radi Allahu ta'ala anhu pa se je Resul sallallahu alaihi ve selleme pobratimio sa Alijom radi Allahu ta'ala anhu ovo je bratinjenje posebno poznato u islamu a to znači od tog momenta nema tvoj moj novčanik Sve što se može dijeliti, mora se dijeliti. Osim onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Pa je Allah dželešanuhu otvorio srce i kod muhađira i ensarija pa se je desilo veliko obratinjenje. Mnogi je ensarije su uzele pojedinačno ili grupno određene muhađire i sa njima se pobratimili. I kao što Kur'an kaže u juhtiruna ala anfusihim وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصًا Dali su prednost svojoj braći muhađirima, a i oni su mnogo čemu sami zato potrebni bili. I tako je bilo u Medini. I to je prva islamska država. I to je kod muslimanima ako žele uspje na oba dva svijeta. Ovo je jedan brašo veliki junak. Alija radijallahu ta'ala ima posebne karakteristike. On je s jedne strane junak, s druge strane učenjak, veliki mudrac, jedan od velikih poznavoraca Fika. Ovaj čovjek je okupio ko sebe puno karakteristika, a nije ni čudo upravo zbog toga što izlazi iz one bliske medrese Rasula sallallahu alaihi ve selleme. Pa primjera radi na Bedru, oni njegov Amidža Hamza radijallahu ta'ala anhu izlaze kao dobrovoljci da se iskušaju sa najjačim junacima od strane mušnika i za kratko vrijeme savladavaju svoje neprijatelje. Isto tako na, na Hendeku izašao je Alija radijallahu ta'ala anhu i izazvao Amr ibn Vudda al-Amrija. Ovo je, kažu, bio jedan stari mušnički lav koji pred koga nije smio svako izaći. Na Hendeku vi znate da nije bilo prave bitke, ali je bilo pojedinačni, jel tako, odmjeravanja snaga, bilo je nešto žrtava sa obe strane. Pa je Alija radi Allahu ta'ala anhu brzo ga Amra ibn Budda savladao i ubio ga. Isto tako na Hendeku, isto tako na na Hajberu, primijetio je spletku židova, a najavio ga je Resul sallallahu alaihi ve sellem i rekao sutra ću dati zastavu čovjeku koga voli Allah i njegov poslanik. Pa je to bio Alija radijallahu ta'ala anu, a to znači ujedno ko nosi zastavu Islama, on će biti i pobjeđen. Junak ima pravo da se veseli. Ovaj veliki junak od prilike kada je stasao u 25 godina, biva počešćen s tim da ga ženi Allaho poslanik sallallahu alaihi selleme sa svojom mizicom, odabranicom, sa svojim cvijetom Zehra Fatimetu radijallahu ta'ala anhu, anha. Pa je ovo bio veliki izazov obostranog karaktera. Prvo, koja se to djevojka ne bi udala za junaka? Svaka žena voli da ima muškarčinu u kući. Junaka koji je spreman da pokaže ponos u teškim momentima. Pa tako je i Fatimi radijallahu ta'ala anaha bila čast da se uda za ovakvog junačinu. A s druge strane, čast Ali radijallahu ta'ala anuhu što se ženio svog Amidžića, što se ženio iz kuće u kojoj je on u kojoj on odrastao. Vi znate da lisice rađaju lisice, lavovi rađaju lavove. Pa je Alija radijallahu ta'ala anhu počašćen sa lavovima. Allah ga je počastio sa Hasanom i Huseinom, sa Zeynebom i Ummul Kurthom. Ova djeca su bila draga svim muslimanima. A pogotovo kao unučad Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme. Pa je poslanik alaihi salatu wa salam pored svojih svi obaveza kao poslanik, kao presjednik države, kao muž koji ima 11 žena, čovjek koji ima toliko obaveza, imao vremena i našao vremena da se igra sa Hasanom i Huseinom i čak kada na filu klanja, oni bi mu se penjali po njegovim leđima, a oni ne bi uznemiravao kako bi se do kraja mogli očeifiti i lijepo se igrati. Povijest mu odaje počast i priznanje. Ali radijallahu ta'ala anhu, kada se spomene Alija, onda je to simbol hrabrosti, onda je to simbol mudrosti, onda je to simbol čovjeka koji zna da u teškim momentima izabere najbolje rješenje. Vi znate, draga moja braćo i cijene sestre, da u vrijeme hilafeta Ali je radijallahu ta'ala anhu, što nije skriveno, došlo do velikih smutnja. Munafici i neprijatelji Islama su uspjeli da zavade dvije muslimanske vojske. A Allah ih naziva jednu i drugu muslimanskom mu'minskom. I to je stav ehli sunneta, I mi u pogledu svi ashaba imamo ispravno mišljenje. Alija je vredniji od Muavije, ali je Muavija isto tako ashab. I kada bi ružno govorili o Muaviji, onda bi bili, onda bi izazvali sržbu Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je najavio ovaj slučaj. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا a kada se dvije skupine sukobe mu'minske, vi pomirite. Pa je Allah Đelešanuhu nazvao i jednu i drugu skupinu mu'minskom skupinom. Došao jedan čovjek, Ali radijallahu ta'ala anhu, u ovim velikim smutnjama i neredima, onako da se požali na to stanje, pa se tu ispoljava mudrost i plemenitost i znanje Ali radijallahu ta'ala anhu. Pa mu kaže o pravedni halifa, kako je lijepo bilo u vreme Omera, kako je bilo lijepo u vreme Ebu Bekra, blagostanje, a šta je ovo danas sa nama, kakvo je ovo stanje, niko niski. Pa nije Ali radijallahu ta'ala anhu pao na njegove bolesti i rekao jest tako je šta ćemo sad. Vojskovođa, predvodnik, imam, uvijek mora imati pozitivno rješenje, i mora biti najveći moralista i znati kako se ljudi liječe od oboljenja. Pa mu je rekao, o ti, a znaš ti zbog čega je u vreme Omera bilo blagostanje, kako ti kažeš i ja ti svjedočim, a evo danas je Rasulo, kako ti kažeš i ja ti to svjedočim. A znaš li zašto je u vreme Omera bilo tako, a zašto je kod mene i kod tebe danas ovako? Što se tiče Omera radijallahu ta'ala anhu, ja sam bio Omerov vojnik i meni slični. A što se tiče moga stanja, ti si moj vojnik i tebi slični. Pa je održao lekciju ovome čovjeku, znači svaki pojedinac, jer je dio rješenja ili je dio problema. Pa tako i mi, draga braćo, moramo sebe u džematu vagati. Sam sebi postavi pitanje, šta si ti? Ako ne znaš ti, jer ti često imaš lijepo mišljenje o sebi. Pitaj drugi, zakuni Allahom i reci, braćo moja, jel vi mene smatrate dio problema ili dio rješenja? Pa će ti ljudi otkriti ono što u njihovim prsima. To je dobro za tebe, da se popraviš i da ne budeš samo teoretičar koji puno papagajišeš, a nemaš pokrića za ono što često znaš lijepo, lijepim riječima lijepim liječima prikazati. Ove lažne glasine i ova smutnja je bila u korist jedinom munaficima. Ogromna islamska država, munafici rovare i rade kao što će raditi do sudnjega dana, pa su tako uvukli muslimane u neželjenu bitku koja se zvala Bitka na Devi. Nažalost, u ovoj bitki je izginulo puno ashaba, munaficu, kažem, iskoristili svoju prljavu igru i to će rad do sudnjega dana. Zato vjernici moraju biti oprezni da znaju da kogod nema pokriće za svoj islam, da je bliži ni faku nego imanu. Kad tad će morati ispoljiti ono što ima u svojim prsima? A mi danas svakome vjerujemo. Kogod kaže la ilaha illallah, kogod nam nako se lijepo umiljava i tako dalje, mislimo, evo ga, jedan kroz jedan. Ja sam govorio dosta puta da su munafici u vreme Rasula sallallahu alaihi ve selleme vanštinom izgledali kao Ebu Bekr. Nije kod ništa bilo upitno. Kod nije jedino bilo upitno što oni robuju nekome drugom mimo Allaha. Oni obožavaju svoje strasti. Oni imaju kufr unutra koga kriju. Nisu bili jasni i otvoreni kao što su to bili mušici u okruženju Rasula sallallahu alaihi ve selleme. Muavija radijallahu ta'ala anhu je imao jedan šart da bi dao beju Ali radijallahu ta'ala anhu. A to je, pošto je Muavija bio namjesnik u Siriji, u Šamu, tražio da se prvo pohvataju ubice Osmana radijallahu ta'ala anhu i da se oni žestoko kazne, a on će nakon toga dati beju Ali radijallahu ta'ala anhu. Pa je došlo ponovo do iskorištavanja od strane munafika i kada su se ulogodile dvije muslimanske vojske, onda su opet munafici odradili prljav posao i tako je došlo do velike poznate bitke, bitka na Sitinu, obali Eufrata. I tu je isto tako došlo do velikog prolijevanja krvi sa obe strane muslimana, a ovo je najavio Resul sallallahu alaihi ve selleme, I mi kažemo, naš stavehli sunneta nije da proklinjemo ashave kao što to rade međusije šije koji lažu da su muslimani, a evo sad su se do kraja razotkrili, nego mi kažemo da je Omer manji musliman od Ebu Bekra. I vjerujemo da je Omer, da je Ebu Bekr veći musliman od, Ebu, od, od Omera. A Omer od Osmana, a Osman od Alije. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik, ali salatu wa postavili ovaj redoslijed, mi tako vjerujemo i ne primimo razlike po svom nekakvom nahođenju i po svojim strastima. A kulu kao li hada ostavfila li volekom festavfiruhu, innehu huval gafuru rahim, wa ahiru da'wana, in ilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Lista šehida je otvorena i ovo je interesantno da uglavnom radnici za islam, vojskovođe, imami, šejhovi. Uglavnom, Allah subhanahu wa ta'ala zbog njihovog velikog truda i čuda daje im da završe ovaj dunjaluk sa najboljim nagradama. A nema, draga moja braćo, veće nagrade od biti šehid na Allahovom putu. To su najveće deređe. Ako je Resul Islama, sallallahu alaihi ve selleme, kako je došlo u rivajetima tri ili četiri puta, molio Allah, subhanahu wa ta'ala da ostane u podnožu Uhuda i padne kao šehid. A jedino bi šehid volio da se vrati sa onoga svijeta, da još padne na Allahovom putu deset puta zbog toga što je nagrada neizmjena i velika. Pa i ovaj veliki junak, ovaj veliki junačina Islama, nije mogao prsa u prsa sa njim niko. I tomu Islam svjedoči, i tomu Resul Islama svjedoči, i tomu muslimani svjedoče i svjedočit će do sudnjega dana. Ali munafici, neprijatelji Islama, hajduci, oni uglavnom sleđa, oni uglavnom hajdučki odjednom prljav posao dođu i odradi. Pa kao što je Omer radijallahu ta'ala anhu zbolo Lugluva Međusija, a Osmana zboli oni koji su pali pod fitnu Abdullah ibn Seba židova, dolazi red na Aliju radijallahu ta'ala anhu, njemu prilazi čovjek iz Haridžijskog reda Abdurrahman ibn Muđu muđim i udara sabljom Aliju radijallahu ta'ala anhu dok je predvodio muslimane na sabarskom namazu. Ali je radijallahu ta'ala ne pao i nekoliko dana tegobno podnosio bolove ovog velikog udarca i od ovoga udarca je preselio na bolji svijet nagradom šehida na Allahom tabareke vatala putu ubijen u mihrabu, ubijen u najboljem stanju i tako je put oni koji rade za islam, ne trebaju da se boje, neka, neka znaju da će i Allah subhanahu wa ta'ala častiti upravo onako kako oni zaslužuju i njihov rad i njihovom radu to dolikuje. Ovaj ashab radi Allahu ta'ala anhu živio je otprilike kao Resul sallallahu alaihi ve selleme 63 godine ukopan je u blizini Kufe. Neki učenjaci kažu da se ne zna gdje je kabur Ali je radijallahu ta'ala anhu. I ovo je velika mudrost jer vi znate šta bi radili oni koji njega smatraju Bogom ili oni koji njega smatraju da je bolji od poslanika ili oni koji njega veličaju i pretjerivaju ljubavi prema njemu pa je Allah subhanahu wa ta'ala Allah najbolje zna sakrio tijelo ovoga velikog velikana i ovoga velikog čovjeka koji je zemljom hodio, a džennetsku vizu imao. Molim Allaha te barake wa ta'ala da iz Alinov života i života ostali plemeniti ashaba uzmemo veliki ibret, uzmemo hrabrost, uzmemo mudrost, uzmemo iskrenost, uzmemo plemenitost, uzmemo drežljivost, uzmemo osobine koje će nas ukrasiti i za onaj svijet pripremiti da sa što boljim rezultatima pred svog gospodara stanemo. Gospodaru naš, u ovom lijepom danu te molimo da oprostiš svim vjednicima na čelu sa desetoricom kojima je obećan džennet. Allahu gospodaru naš, pomozi islam na svakom mjestu, a pogotovo našu braću u svetome šamu. Gospodaru naš, razotkrij munafike, međusije koji se kriju iza odore islama, uputi bošnjaški narod napravi put, omilim Kur'an, omilim Islam, a omrzim griješenje, neprijateljstvo i novotarije i širkijate, gospodaru naš, ti si onaj koji praštaš, a evo mi se nalazimo u trećini Ramazana, koga si nam ti kao hediju poslao, pa nam oprosti grijehe i povećaj stepene i na ovom i na budućem svijetu.